Kom hjerte, tag dit rene bræt, skriv op dit livets dage. Se til, at du kan sanse ret, og tænke lidt tilbage. For har du gjort det mange år, du hei werden levet. Tenk trüge sjel at allting står i Guds register skrivet. Vel über tiden hastig og bliver evig borte. Men det vil komme, hvis igen var du i tiden gjorde. Når Gud engang til dommen vil, den ganske verden sanke. Al der skal neue nøye svares til hver gerning og tanke. Hvor mangt et slemt og dårligt ord i lystig samling som siden bliver spyrmod. I det fordømtes tanker, på gruer at tænke på. Det mange blodige bander, hvor med det store og hvert andet gruppe blander.